الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به حقا يقينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى توحيده في العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين كبدد الله რომელიც ჩვენგან კმაყოფილია მხოლოდ ისლამის რელიგიისა. მოწმე ვარ რომ არ არსებობს ღირსეულისათაყვანებელი გარდა ალლაჰისა. ამას ვაღიარებ ჭეშმარიტად და ურყევი დარწმუნებით. ასევე ვამოწმებ რომ მუჰამმედი ალლაჰის მსახური და მოციქულია და მთლიანი სამყაროს ერთგმერთიანობისკენ მომწოდებელია. ალლაჰის ლოცვა იყოს მასზე მის ოჯახის წევრებზე, მასზე მიმყოლ სახაბეებზე და მასზე მიმყოლ ხალხზე. La ilaha illa Allah. ეს არის ღვთისმოშიშობის სიტყვა, საიმედო საყრდენი, ისლამის საფუძველი, შვიდობის გასაღები. ამით დადგა ცადა დედამიწა. ამის გამო გაჩნდა ყველაფერი. ამის გამო გამოგზავნა ალლაჰმა მოციქულები და გარდმოავლინა მათზე წიგნები გაჩენილები კი გაიყვნენ მორწმუნეებად და ურწმუნოებად სამოთხე და ჯოჯოხეთი კი დაიდგა სავაჭროდ ამ სიტყვის მიხედვით იქნება კითხვა პასუხები ამ სიტყვის მიხედვით იქნება ჯილდო და სასჯელი ამ სიტყვის გამო დაიდგმება სასწორები ამ სიტყვის მიხედვით მოგეცემათ თქვენი ნაშრომები. ამ სიტყვის გამო დაიდგმება ბეწვის ხიდი. ამ სიტყვის გამო იქნებიან განთავსებული უმაღლეს სამოთხეებში და ამ სიტყვის გამო იქნებიან გამოკეტილნი ჯოჯოხეთის ფსკერებში. ამიტომაც ძვირფასო მუსლიმანო, დებო და ძმებო, ყველა მუსლიმან ქალზეც და კაცზეც არის აუცილებელი იცოდეს ამ სიტყვის მნიშვნელობა, იცოდეს მისი საფუძვლები, იცოდეს მისი პირობები და ასევე იცოდეს მისი მომშლელი და დამანგრეველი საქმეები. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين